تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان صفنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحbihi ajma'in. Večeras s Allahom te bareke tela dozvolom na redu je hadis broj 8 od hadisa Bulugul Merama od Ibn Hajara rahimehullahu ta'ala. Pa kaže An Ebi Hureyre radijallahu anhu kale kale Rasulullah sallallahu alaihi ve selleme dakle od Ebi Hureyre radijallahu anhu se prenosi da je rekao rekao Allahu poslanik alaihi salatu ve selam tuhuru inai ahadikum idha walaga fihi al-kalb an yaghsilahu yudriku seba hunne biturab, ahrađahu muslim. Dakle, rekao je Allahov poslanik sa čišćenje posude nekog od vas, kada iz nje poloče pas, da je opere sedam puta prvi put, dakle da opere sedam puta, prvi put sa zemljom. Dakle, ovaj rivajet, dakle u ovoj formi je od muslima rahimahu ta'ala. A u drugom, dakle rivajetu laps fel yurihu, znači neka je prospe, dakle vodu ili tečnost koju je polako pas iz te posude, neka je prospe, neka je baci, jel? Neka je prospe na zemlju. A u hadisu od imama Tirmizija, ala ta'ala, dakle u drugom rivajetu, uhrahunne ula hunne. Zadnji put i prvi put. Dakle, zadnji put sa zemljom, sedam puta da opere posudu, nakon što je pas poloko iz nje, sedam puta da je opere zadnji put sa zemljom. Ili prvi put sa zemljom, pa ćemo mi tada pojasniti dakle, dakle ove rivajete i razlog razilaženja učenjaka zbog ovih rivajeta. Jer mi znamo, govorili smo o vrsti hadisa mutarib, kada dođe kontradiktornost između dva rivajeta. Ako ne možeš da dadeš prednost jednom od ta dva hadisa, dakle kontradiktornost, jedan je ovakav, jedan kaže prvi put, a u drugom rivajetu kaže zadnji put sa zemljom da se opere. Dakle, ako ne možeš jednom od dva hadisa da daš prednost, onda su oba dva hadisa mutarib. Dakle, mutarib, oba dva su daif, oba se odbacuju. A ako jedno može daš prednost da ga proglasiš jačim, onda je on sahih, a onaj drugi, iako vanštinski izgleda sahih, šta biva sa njim? On postaje šad, bare dobija, dakle, propis šada i proglasuje se daifom. Dakle, pojasnit ćemo to kasnije kada budemo došli do učenjaka, do razilaženja među učenjacima vezano za ovaj hadis. Dakle, hadis smo razumeli, alhamdulillah, dakle, tekst hadisa, barekala fikum. Ma johadu min hadith, dakle, ono što može da se izvuče iz ovog hadisa, od propisa i koristi. Na prvo mesto, neđasetul kelb, prva stvar jeste da je pas neđis. Dakle, pas je prljav. U ekeda džemije bedenih i neđisa i također su svi njegovi dijelovi tijela prljavi. Svi iz ovog hadisa možemo da izvučemo da je pas sav prljav. Dakle, sve kompletno. Jer tako? U džemije fadalati i neđisa i sve ono što ostane iza njega od pića, jel, od onog što je je šta prljavo i mora da se, da se prospe. Dakle, to je ono što vanštinski možemo da shvatimo i sa nisel. Tako bare kalofikum. Ene neđasetuhu neđasa mugallada Druga stvar, da se kod prljavštine psa radi o žestokoj prljavštini. Mugallada znači teško. Muhaffafa je nešto što je lahko, malo prljavo, hafifno. Muhaffafa, dakle, ta riječ hafifno, jel A mugallaza, dakle, žestoka prljavština. Dakle, prljavština psa, o kojoj prljavštini se radi, o žestokoj prljavštini. Jel tako? Barek Allahu fikum. Fahija agladu nađasat. Čak se radi o, dakle, najprljavijim vrstama prljavštine koje postoje, jeste pas. Jel tako, bare fikum. Ennehu la yakfi li izaleti neđasetihi u tahara minha illa seba gasalat. Treća stvar koju možemo da izvučemo iz ovog hadisa jeste da nije dovoljno za otklanjanje prljavštine psa, da nije dovoljno, dakle, da se osim da se opere sedam puta. Dakle, sve što je ispod sedam puta nije dovoljno za čišćenje posude iz koje polokova pas. Jer Allah poslanik je jasno spomenuo sedam, a ti radi šest. Dakle, nije, nije dovoljno. Allah poslanik rekao sedam, nije rekao ni šest, ni pet, ni četiri, rekao je sedam. Ako uradiš manje od sedam puta, nije dovoljno, dakle nije oprato. Nije oprata ta posuda. La haule ila Zatim kaže, i da volaga fil ina, fi yakfi alađatu su'rihi bitathir bella budde min iraqati صلاته ثم غسل الإناء بعده سبعا إهداهن بتراب četvrta stvar jeste kada pas poloče iz posude neke onda nije moguće ta dakle tečnost dakle u ovom slučaju reći ćemo voda da se iskoristi u bilo kojem smislu ne možeš da iskoristiš ni za šta već možeš samo da je prospeš jer je ovdje došla naredba fel yurikhu neka je prospe halas dakle ostalo ti vode i kažeš u redu ova voda je prljava ne mogu da se abdesi s njom ne mogu da je popijem ne mogu da jer je prljava sama po po sebi je neđis, ali će iskoristiti za nešto drugo. Ne možeš, ne smiješ, jer je Allah poslanik rekao Feljuriku neka je prospe. Moraš da je prospeš. Svatate ovo, bare kalafikum. Samijena vatana, slušamo i pokoravamo se. Nam, bella bude mili rakati, dakle, obavezamo da je prospe, a nakon toga da opere posudu, nakon što je prosuo vodu, da opere posudu sedam puta, jedan od tih puta, sa zemljom. Dakle, ovdje je šejh rekao, hun ne Jedan od tih puta sa zemljom, jer će kasnije spomenuti razilaženje zadnji put ili prvi put, dakle, koje je ispravnije, jer je jedno i drugo spomenuto hadisu od imama Tirmizije, rahimahullahu ta'ala. Nam, peta stvar, riječ je Allahovog postanika i da dakle, kada poloče, lokanje je šta? način kako pas pije, a kad jede onda se kaže jede, jel tako? Ili kako se već kaže. Ali ima razlike, dakle, u alaga misli se tačno na pijenje tečnosti, dakle na, na lokanje, jel tako? Barek Allahu fikum. Haređe bihima idha kane ma tenawalahu bilisanihi jamiden li enne الواجب إلقاء ما أصابه الكلب بفمه ولا يجب guslu الإناء idha illa minar rutuba. Dakle, iz ovog idha olega kada poloče se dakle u ovo ne ulazi druga vrsta, dakle uzimanja hrane. Ako bi pas došao, dakle parče mesa u posudi i on uzme ono parče mesa i ode, u tom slučaju nije obaveza da se pere posuda. Zašto? Zato jer je on nije dotakao svojim jezikom. A obaveza je pranja posude samo zbog vlažnosti njegovog jezika ili kako se zove ona tečnost. Pljuvačka psa. Svatate, bare kalofiku. Ali u ovom slučaju se to nije, nije desilo. Već je uzeo šta? Dakle, to stvar koja nije u tečnom stanju, već je krutom, tvrdom, čvrstom stanju, čvrstom čistom stanju. Allah fikum. Nam. Taj. Dakle, to je bila peta stvar, jel tako? Dakle, nije obaveza šta da se, da se pere posuda osim zbog vlažnosti njegove pljuvačke. Barek fikum. On je nije, dakle, nije dodirno, niti je, niti je oblizao, da kažem, tu posudu. A kada je bila tečnost u njoj voda, samim dodirivanjem njegove njuške ili jezika te tečnosti, zaprljala se cijela, cijela posuda. Jel tako? Jer je voda postala prljava i voda koja je prljava isprljala je posudu. Svatate ovo barek Allahu fikum. Nam. Šesta stvar, u vudžub istimali turab merra wahida min al gasalat. Obaveza, dakle vudžub važi korištenja zemlje prilikom pranja posude. Jedan od ovih sedam puta. Dakle, jedan put od ovih sedam puta obaveza je da opereš sa zemljom. Subhanallah. Zatim kaže, wal afdalu en tekune mal ula lijeti el ma Badeha. A najbolje je bez sumnje da se prvi put opere sa zemljom. Zašto? Jer nakon toga dolazi voda sa kojom se dakle sapere i ona zemlja. I to je i logično. Kada bi prosedan sedam puta zadnji put sa zemljom, onda bi možda ostalo zemlje na toj posudi. Svata ovo bare fikum. Tragova zemlje. Dakle, ono što je vađi jeste sedam puta. I što je još važi jedan put sa zemljom. Dakle, obaveza ti je to, moraš da radiš. Svatate ovo bareka fikum. Zatim, subhanala, slušajte ovo, sedma stvar. Te ajunu turab. Dakle, ta'in bil ain. Dakle, spominje se jasno šta? Zemlja. Svatate. Tako da je obaveza uzeti zemlju. Ono što smo, ako se sećate, prije nekoliko nekoliko predavanja kad smo govorili o pa smo spomenuli razređivač. Ako bi sad čovjek uzeo razređivač da opere tu posudu, ne bi bila oprata, jer je Allah poslanik spomenuo šta? Zemlju i sedam puta. Dakle, sedam puta, jedan put sa zemljom. Razređivač se ne spominje ovdje. Iako bi neko rekao, ne može ništa bolje da opere, opere od razređivača i od benzina, benzin će ubiti sve te baksile. Ne, ne, ne. Vađi je da ti slušaš Allahov poslanika i da radiš ono što se kaže. Svatate ovo barek Allahov Allahov poslanik je naredio sedam puta, prvi put sa zemljom. A u drugom, dakle, rivatu, kao što rekao smo, zadnji put. Ali mi ćemo reći da to da je neispravno i da je taj hadis šad, da mu taj propis kasnije inšalahu ala, Nam. Fela je džuz gajruhu minel mezilat wal mutahirat. I nije dozvoljeno da čovjek koristi nešto drugo, neko drugo sredstvo umjesto zemlje, dakle neko drugo sredstvo za čišćenje kao što je sjaj, neki pražak, deterđenti, šta ti ja znam. Zašto? Jer je Allah poslanik naredio zemlju. A nakon toga kaže li umur radi, dakle iz više razloga. Na prvo, jahsulu rabi minel inqai, wala jahsulu ubigajrihi minel muzilat wal mutahirat. Dakle, ono što, dakle, način na koji zemlja može da opere, ništa drugo ne može da opere poput, poput zemlje. Dakle, ne može ništa da opere tu posudu od ljuvačke psa kao što to može zemlja da uradi. Nijedan drugi deterđent. Subhanallah. Druga stvar se eh, zahare fil buhut al ilmije ennehu jahsulu bi turabi hasaten li hadihi najasa. Dakle, u savremenoj nauci barakallahu fikum je dokazano da zemlja u sebi sadrži stvari sa kojom posebno je naj, dakle, najbolje da se čisti ta vrsta prljaštine ili vrsta mikroba koje pas sa sobom nosi, dakle, u svojoj pljuvaci ili svome tijelu općenito, koju koju može dakle samo zemlja ili bolje zemlja da očisti. La yahsulu min gajrihi i ne može da se ta vrsta prljavštine psa očisti nečim drugim kao što može. Dakle ne može osim sa zemljom subhanallah. Wa ihda al mu'jizat al li hadihi sharia al muhammedije. I dakle ovo je jedna od mu'jiza dakle šerijata Muhameda sallallahu alejhi ve selleme. Elati lam yantiq sahibuha anil hawa. Dakle šerijat ono koji ne govori po hiru svome in huwa illa wahyun yuha već je to objava koja mu se šta? Koja mu se objavljuje. Svatate ovo barek Allahu fikum. Treća stvar, enne turab huve nas fil hadis. Treća stvar je ta da se zemlja jasno spomenula hadisu. Ne možeš ti doći pa reći, hajde umjesto zemlje da nešto drugo. Svatate, ovdje se jasno spominje zemlja, a tebi je obaveza da slijediš šerijetski tekst. Jel tako? Barek Allahu fikum. Nam, wajibu, idu bi nas i obaveza je da se držiš samo za tekst. Dakle, obaveza ti je samo šerijetskog teksta da se držiš. Ako bi došao sa neko i dao ti fetvu koja je suprotna tekst tekstu, onda je njegova fetva o zemlju. Svatate ovo barekala fikum. A možete ovih fetvi vezano za ovo čut koliko hoćete u današnjem vremenu. Doćete pa reći, ne mora zemlja, može prašak za sudove, može da ubaciš posudu u ona mašina za pranje suđa. Ona to skuha, proradi, opere. A ovo poslanik je spomenuo zemlju. Spomenuo je pranje sedam puta. Allahu ekber. U tome se ugleda islam. Dakle, islam, muslim je onaj koji šta mu steslim, onaj koji se predao. Predao si se, bivati nešto naređeno i ti radiš. Svatate ovo barek fikum. Nam. Walau kame gajruhu mekamehu. Pa makar i našli nešto drugo što bi mogli upotrebiti na mesto zemlje. Dakle, logično sad kada bi ljudi mjerili pa bi rekli, dobro imam s jedne strane zemlju, blato. Dakle, zemlja pomješana sa vodom, sa njom da i strljam A sa druge strane imam perzil ili šta ti ja znam. Čovjek kada bi upotrebio svoju logiku rekao bi sigurno ovo je, ovo deterđent, opere sve mikrobe, sve bakcile, šta ti ja znam. Nije dozvoljeno. Allah poslanik je naredio zemlju i tačka. Halas, la haule vela illa billah. A nakon toga kaže, leđa nasun ješmeluhu e, wema kana rabbuke nesija. Dakle, da je, da je moguće da čovjek koristi nešto drugo mimo, mimo zemlje, onda bi došao tekst koji, dakle, sve te stvari dozvoljava, odobrava. Svatate ovo barekala u A nakon toga spominje pa kaže, a tvoj gospodar nije zaboravan. Svatate. Allah subhanahu ta'ala naređuje Allahom poslaniku da spomene jasno zemlju. Sa zemljom uperite. Svatate ovo barekala u Iako znamo da je u tom vremenu bilo i drugih, dakle, sredstava za čišćenje. Svatate. Bilo je mirisa, bilo je sidra, sa, bilo je lotusa, dakle sa tim su se prali, čistili i tako dalje i tako dalje. Svata to bare figu. Ali pored toga Allah sam se spomenuo samo, samo zemlju. Nakon toga kaže dozvoljeno je dakle pri korištenju zemlje da Dakle, prvo stavi zemlju u posudu, a onda da stavi malo vode, ili da stavi vodu, a onda da stavi, dakle, zemlje, kako bi zemlja postala vlažna, ili da pomiješa zemlju i vodu vani, pa onda, dakle, tu tom smjesom da, da istrlja posudu. Svatate ovo bare kalafikum. Dakle, dozvoljeno jedna od ove tri, jedna od ova tri načina nam. A što se tiče samog dodirivanja zemlje, mjesta, dakle, prljavštine, dakle, sa tim ne može da se očisti. Dakle, na primjer, uzmeš suhu zemlju i samo mes, dakle, samo dotakneš mjesto gdje ne može, shvatate. Jer suha zemlja nema djelovanje, dakle ne djeluje kao ona koja je pomješana sa vodom. Shvatate ovo, fikum, nam. Zatim kaže deveta stvar. Dakle, naučno je dokazano i otkriveno je sa ovim spravama za uveličavanje, jel, sa mikroskopima i šta ti ja znam. Ene filu abil kelbi mikrobat u amraden fettaka. Dakle, sa, dakle, moderna nauka sa ovim mikroskopima i šta ti ja znam, otkrili su da je u pljuvačci, dakle, psa, dakle, da postoje mikrobi i bolesti, dakle katastrofalne bolesti koji izazivaju katastrofalne bolesti. Dakle ne samo tjelesne već i, i druge la haule ve la kuvete illa billah. La yaziluha al ma'u wahdahu i nije moguće samom vodom otkloniti dakle te prljavštine. Dakle sama voda sama ne može da otkloni dakle te te mikrobe i te bakcile koje su za oko nevidljive, tako. Ma lam yastamil ma'hu at-turaba khassa osim ako čovjek ne upotrebi zemlju posebno dakle zemlju fe subhanallaha. fe subhanallaha Allahi el alim el habir. Pa neka je slavljen Allah subhanahu wa ta'ala koji sve zna i koji je o svemu obavešte. Nam. Deseta stvar. Kaže ennehu amun fi džemil kilab wa huwa kaulul Dakle i ovo se odnosi na sve vrste psa. Dakle ovo se odnosi na sve vrste psa. Svatate? Na sve vrste psa. Dakle i to je stav većine učenjaka i to je ispravno. Naprimjer, lovački pas. Ako bi lovački pas poloko iz posude. Da li važi ovaj propis za njega ili ne važi? Važi 100%. Ono gdje je napravljena iznimka jeste da ti lovački pas uhvati patku i da ti je donese. Svatate. Svatate ovo bareka fiko. On tu nije polokao ni, iz kakve posude. Svatate. Neko će reći dobro, ali patka on ako je prljava pljuvačka, on je isprljao patku. Neće da ideš perija ili haule rakuvati će da ideš krzno od zeca. Allah mu stan. El muhim. Dakle, ovo važi za svakog psa koji poloče iz posude. Ima ovaj propis. Nam. Međutim, on, dakle, ovdje spominje neki neki učenjaci dakle kažu innal kelbe ma'dhuna fihi lisayd wal harth wa ma'shiya mustasna min hadha al umum Kaže, neki učenjaci, dakle, prave iznimku pa kažu pas za lov ili za čuvanje, ili za, dakle, za čuvanje objekata ili za čuvanje ovaca, je tako? Jel, ovča, fikum. Dakle, oni su iznimka što se tiče ovog propisa, dakle, za njih ne važi, ne važi ovaj propis. Nam, وذلك بناء wa yusriha u أشرية felmešekatu felmešekatu teđlibu et tajsir. Dakle, i oni su, dakle, iz, dakle, napravili iznimku kod ove tri vrste pasa zbog šerijatskog pravila, dakle, koje olakšava muslimanima, a to je el mešekatu težlibu tesir, poteškoće za sobom povlači olakšicu. Dakle, mi smo ovo pravilo spominjali. Međutim, ispravno je šta? Ispravno ovo, ovo prvo bezimalo, bezimalo sumnje. Nam. Zatim spominje, dakle, jedanesta tačka. Pa kaže, alhaka ashabuna, dakle, ashabuna, dakle, naši prijatelji, misli se ovdje na sljedbenike našeg mezheba. Misli se na hambelijski mezheb. Hambelije. Tako se kaže u fiku i to je dozvoljeno. Svatate ovo bare fiku. Dali su isti propis, dakle, učenjaci hambelijskog mezheba, dali su isti propis propis svinji, dakle koji psu. Dali su joj dakle isti propis nam i da se posuda iz koje je ona, dakle, polokala tečnost, da se pere na isti način kao i, kao i kod psa. Svatate ovo, barek Allahu fikum. Nam. Međutim, većina učenjaka im se suprotstavilo u ovome, pa je rekla ne, dakle, dovoljno je da čovjek opere normalno kao što pere posudu iz koje polo, poloče šta? Krmak. <laughs> Je tako, barek Allahu I nije, dakle, obaveza ko za psa, jer je Allahov poslanik, dakle, jasno spomenuo šta? Jasno spomenuo psa, la haule vela kuvete illa billah. Nam. Dakle, nisu stavili, nema sumnje da se svinja i njena prljavština, da je na istom stepenu kao pas, možda i na gore svatate. Ubraja se u neđasat, dakle, one teške vrste prljavštine, svatate bare kalafiku. Međutim, kod ovog propisa, pranje posude iz koje je polokala životinja, nije na istom stepenu, svatate bare kalafiku. Jer Allahov poslanik sveme nije spomenuo svinju i nije spomenuo ove propise, ali kod psa jeste, a obaveza da se čovjeku drži dakle ovim šerijetskim propisima, zašto za dokaz. Svatate barek Allahu fikum nam. La haule wala kuvvete illa billah. Dakle šta? Većina učenjaka dakle nije tog stava, već su rekli da se da se čovjek mora pridržavati šerijetskog teksta, a što se tiče prljavštine svinje, dakle nije došao hadis koji je došao kod kod psa. Jer tako barek Allahu fikum. Svatate ovo inshallah Zatim kaže spominje se u šerh al-muhaddab nije obaveza sedam puta prati, dakle, neđase svinje, dakle, ono što je, dakle, iz posude koja iz koje je polakala svinja, u I to je odabrano mišljenje. Min hajtu delil, dakle što se tiče dokaza, to je ispravno. Dakle, da nije obaveza sedam puta da se pere posuda iz koje je polokala svinja. Svatate ovo barekala u fikum. Već se to tiče samo čega? Samo psa. Nam. Wahul muhtar li enne aslu adem el hatta jeride I to je dakle odabrano mišljenje i to je osnova. Jer je osnova da nešto nije vađib sve dok ne dođe šerijatski tekst. Svatate ovo barekala fikum. A u ovom slučaju nije došao šerijatski tekst, što znači da nije vađib da se to radi. 11. stvar, odnosno 12. halalite. Spominje šejh ovdje pa kaže razišli su se učenjaci o obavezi korištenja zemlje tokom pranja. Dakle, kod toga postoji razilaženje pa kaže Zehebe el hanefije wal malikije. Dakle, hanefije i malikije su tog stava en el wajib el gasalat seb wa emma isti'mal turab ma'hunne felej bi wajib. Dakle, Hanefija i Malikije su tog stava da je obaveza da se posuda opere sedam puta vodom, a nije obaveza korištenje zemlje. Svatate ovo bare kalofikum. I morate da pravite jednu razliku. Kada kažemo Hanefije i Malikije, to ne znači reko Ebu Hanife, rekao ima Malik. Zapamtite ovo. Jer kasnije se često, dakle, pokazalo se, subhanallah, praktično, jel, da su često sledbenici mezheba ili nekog imama da su imali određeni stav, a imam mezheba imao drugi stav. Svatate ovo bareka lafi. Nam. Wadhalike li tirabi rivaja fil gusli eleti fiha turab. Dakle, zbog čega? Zbog onog što smo malo prije spomenuli, zato što postoji i tirab, dakle kontradiktornost u hadisima u kojima se spominje pranje sa zemljom. Pa u jednom se spominje prvi put, a u drugom se spominje zadnji put. A došlo je rivajeta u kojima se uopšte ne spominje da li prvi, da li put, nego samo da se spomene jedan put sa zemljom zemljom. hun rab. Jedan put sa zemljom. Sedam puta da se opere jedan od tih puta sa zemljom. Dakle, došli su ove tri vrste rivajeta. I sad su oni rekli, ovo je kontradiktornost među ovim hadisima, tako da ne prihvatamo ni jedan. Od... Dakle, ne možemo na, ovom, na ovoj, ova kontradiktornost u hadisima, ne možemo na tome da izgradimo propis, pa da kažemo obaveza je pranja sa zemljom. Svatate ovo, barek Allahofikum. Nam. Međutim, odgovor na ovo jeste da ovdje nema itiraba u tom smislu. Ako se sjećate kad smo govorili o, o ovom pravilu itiraba. Sjećate li se? Itirab je samo onda kada imaš dva ili više rivajta, pa ne moš jednom od njih da dadeš prednost. Međutim, i ovdje jasno imamo hadis imama muslima i hadis tirmizije, kome ćeš da daš prednost muslimovom hadisu i automatski je rešen problem. Svatate? Dakle, i tirab sa kojim dokazuju Hanefi i Malikije se ovdje ne prihvata. Dakle, je totalno pogrešno. I tirab znači da oba dva hadisa proglašiš da Međutim, i ne, mi samo ovaj jedan proglašavamo ga, dajemo mu hukm šad. Dakle, i on je daif. Zašto? Zato što smo prednost dali hadisu imama muslima koji je sahih. Svatate ovo bare kalofikum. i samim tim se dakle rešava dakle rešava ovaj ovaj spor je tako barakallahu fikum na'am wa dhahaba shafi wa ahmad wa atba'ihima wa akthar adh-dhahiriyya wa ishaq wa abu ubayd wa abu thawr wa ibn jarir tabari wa ghayruhum ila ishtirati turab dakle ovi dakle imena koja sam sad spomenuo da ih ne ponavljam barakallahu fikum oni su dakle tog stava da je šart uslov je da opereš sa zemljom inače ti posuda nije čista svatate ovo barek barakallahu fikum a onda pa kaže fa in ghasalat najasatul kelb selbi bidunehu fala yathar. Ako bi se posuda oprala, dakle neđaset psa, ako bi se oprao mimo, dakle bez zemlje, to ne bi posudu učinilo čistim, dakle ne bi se očistila. U etalik je li nusus es sahiha fi dalik, zbog sahih jasnih tekstova koji su došli vezano za ovu meselu, a nakon toga dakle spominje, spominje dakle ovo pravilo i odgovara im ovo vezano za on što kažu, jel, da je mu tarib ovaj hadis da ima kontradiktornosti, pa im odgovara pa kaže to je, to je neprihvatljivo nam. Wahuna rađih rivajetu muslim enneha eulahun. Dakle i ovdje je odabrano ispravno mišljenje šta? Hadis muslima kada kaže eulahun u ulahun, dakle prvi put bit turab sa zemljom. Svatate ovo Alhamdulillah. Zatim to, toga spominje hilaful ulema, dakle razilaženje učenjaka u jednoj od mesela vezano za, dakle za ovo pitanje koje smo spomenuli. Pa kaže, različiti su se učenjaci kod prljavštine psa, da li je prljavština samo u njegovoj njušci i u jeziku, odnosno pljuvašci, eu amma, ili se radi o prljavštini, dakle da je pas sav prljav i svi njegovi dijelovi tijela. Dakle, u tome postoji razilaženje. Pa jedni kažu samo je, dakle, njuška prljava i, dakle, njegova pljuvačka, a drugi učenjaci kažu pas je sav znači Svaki njegov dio tijela je prljav. Na. Pa kaže, zehebe ima Malik u Davud. Dakle, ima Malik i Davud. A mi smo spominjali prošli put da jedan dio Malikija psa uopšte ne smatra prljavim. Nijedan njegov dio. A neki ga čak učenjaci Malikija smatraju dozvoljenim za jelo. A mi ovdje, dakle on ovdje ja sam spominjao, kaže ima Malik je tog stava. Zbog toga jedan dio Malikija ne zove i Malikije, nego i učenjaci kažu vi ste Kasimije. Od Ebu Kasima, Rahimullah koji je došao u kasnim generacijama, koji je prenosio, dakle, Malikijski mezheb na kasnije generacije. Pa kažu vi ste, vi se pripis pripisujte njemu, nemojte se pripisivati Maliku, jer se on dosta razlikuje od, od Malikovih stavova. Svatate ovo, barek Allahu fikum. Nam. Ko što danas mi kažemo za Hanefije, ovo su falsifikat Hanefije. Svatate. Nisu ovo pravi Hanefije, kakvi Hanefije. Lažni, barek Allahu fikum. Dakle, Malik i Davud, Davud ez-Zahiri, rahimahullahu ta'ala, dakle, zahirijskog, učenjak zahirijskog mezheba, ila kastril hukmi ala lisanihi u da ovaj propis prljavštine da se tiče samo njuške i jezika. Dakle, da je samo to dvoje kod psa prljavo. Nam. Zašto? zato što oni vide dakle da je pranje, odnosno obaveza ili naredba pranja od ovog neđaseta te abudi lali neđasa. Dakle da je pitanje ibadeta, a ne prljavštine. Dakle pitanje ibadeta Allah ti naređuje da opereš sedam puta kad poloče pas. Dakle ovo nije zbog prljavštine, već je zbog dakle pitanje ibadeta Allah ti je naredio, ti ne znaš razlog što je zabranjeno. Svatate. Dakle, ne znaš što ti je Allah naredio da pereš, ne znaš da li je zbog prljaštine ili zbog nečeg drugog, ali ibadet je šta pokornost Allahu njegovom poslaniku. Svatate ovo bare kao Nam. Wa ta'abudiju yuksaru ala nas. A pitanje abuda, dakle pitanje ibadeta, su, dakle tu mora, mora čovjek da se drži isključivo samo teksta, a ovdje se radi dakle o lokanju, dakle dodirivanja jezike, njuške, vodu i dakle o tome se radi. te bare kalahu fikum nam. Felajete addahu li ademi ma'rifatil ille. I nije dozvoljeno da napustimo dakle ove dvije stvari, a to je njuški jezik, pa da pređemo na, na ostale stvari bez, bez teksta. Zašto? Zato što ne znamo razlog zašto je Allah to zabranio, odnosno zašto je to učinio prljavim. Ne znamo razlog. Ille. Razlog zabrane. Svatate ovo ovo Razlog zabrane alkohola jeste zašto je Allah zabranio alkohol? Zato što opija. Dakle, nije ovo te abudi, dakle da je nešto isključivo pitanje i bareta ne znamo njegov smisao. Allah naredio i mi se pokoravamo. I to je istina, Svatate? Međutim, mi znamo zašto je Allah zabranio alkohol. Zašto? Zato što oduzima razum. Ako nađemo ovo svojstvo kod nečeg drugog, što nije alkohol, droga na primjer, onda će mu dati isti propis. Jer smo razlog taj našli ovamo, to svojstvo, dakle i droga je haram. Svatate, međutim učenjaci kasnije odgovaraju na ovo pa kažu Allah je, dakle, zašto je Allah učinio psa prljavim? Kažu ne znamo. Allah poslanik je, dakle, dakle naredio da se opere posuda zato što je pas polakao iz posude. Dakle, njuškom jezikom je do tako vodu. I to ne znamo zašto je uradio, ali nam je obaveza da se pokoravamo. Svatate. Međutim, drugi učenjaci kažu, dakle, da je to, da je to neispravno. I većina učenjaka, većina Većina učenjaka je to, tog stava ila ene neđasetuhu amali džemije bedenihi, dakle ono što smo spomenuli, da je šta? Da je prljavština psa općenita i da u to ulazi svo njegovo tijelo, ne samo jezik i njuška i pljuvačka, već cijeo pas. enel husl bihadihi sifa amun aidan I da je pranje psa Dakle, pranje od neđaseta psa općenita. Na primjer, ako sad u posudu zgazi pas, zgazi nogom pas, da li moraš da opereš sedam puta? Po, dakle, stavu većine učenjaka džumura je obaveza, jer je on sav prljav, poloko iz nje ili ne, ne poloko, subhanallah. Nam, وَذَلِكَ minhum ilhaqan li sa'iri bedanihi wa famihi i to, dakle, dakle, daju propis cijelom tijelu i svim dijelovima, dijelovima tijela. I ovo je ispravno mišljenje, a zatim kaže li umur zbog razloga. Zašto je, dakle, stav većine učenjaka ispravni, a to da je cio pas prljav. Svi njegovi dijelovi, a ne samo njuška jezik, dakle pljuvačka, bare Prva stvar, i ovo je logično, enne, ennehu juđedu fi bedenihi hije enđesu wa akdaru min femihi Zašto? Zato jer pas na sebi ima dijelove tijela koji su daleko prljaviji i odvratniji od njegove njuške. To je logično. Zar nije tako? Kažeš pas poloko iz, iz posude, moraš da opereš sedam puta prvi put sa zemljom. Dobro, prođe pas i sedne ti u posudu i produži dalje. U tom slučaju ne moraš. Koje je prljavšije i koje je odvratnije? Sjeo. Svatate, ima dijelova tijela koji su projavio njuške i od, i od jezika bez imalo sumnje. Svatate ovo bare Druga stvar, enel asl fil ehkami ta'lil. Osnova je kod propisa da imaju neki, neki razlog. Dakle, razlog naredbe ili razlog zabrane. Svatate. Dakle, osnova da ima. U stvarima koje ne znamo, dakle, razlog, mi svakako to radimo, sprovodimo u praksu. Bez obzira znali ili ne znali. Kao, na primjer, namaz. Šta je razlog obaveze klanjanja? Odnosno, šta je razlog što nam je Allah naredio da klanjamo? Niko ne može doći da kaže to je radi zdravstvenih. Apsolutno ne. Što se tiče akidetske strane, obaveza ti da se pokoravaš ali što se tiče šerijetskih propisa, u većini slučajeva osnova je da postoji neki razlog što nam je Allah to naredio ili zabranio. Allah nam naređuje samo ono što je dobro za nas, a zabranjuje nam isključivo ono što nam šteti, što nam, u čemu je fesad i mapseda za nas, u čemu je šteta. Samo nam to zabranjuje Allah te Dakle, kažemo, osnova je da ima neki razlog. Subhanallah. Fa jahmilu alal aglab, zbog toga se uzima većinsko, većina šerijetskih propisa, naredbi i zabrana imaju neki razlog. Zašto je kamata zabranjena? Zbog prevare Zašto je alkohol zabranjen? Zbog gubljenja razuma. Zašto je zinalog zabranjen? Zbog rušenja časti i kidanja ne seba, dakle kidanja porijekla. Svatate ovo bare fikum. Kidanja porijekla, nema porijekla, halas. Ili miješanja porijekala, bare fikum i to je i takako velika mefseda. Treća stvar, ennehu zahar el an enne neđasetu kelbi neđasa mikrobije. Felem tusbih mimma la ta'hil ali iletuhu. Dakle, nama je sada, dakle, uvidili smo da je razlog, odnosno prljavština psa, nije nešto što je nedokučivo razumski, već se sada naučno, dakle, dokazalo da je prljavština yapsa jedna od najgorih vrsta prljaština. Sada to ovo barek Allahu fikum. Wa innama asbahat al-hukma al-hikma al-zahira i šta? I postalo je dakle nešto što je shvatljivo. Razlog zabrane, odnosno za razlog proglašivanja psa prljavim. Sada to ovo barek Allahu fikum. I u to ulazi šta? Svi dijelovi, svi dijelovi psa. Kaže imame Šafija, rahmehullah ta'ala, džemiju je al kelbi jeduhu, wa dhanebuhu, au riđluhu, au aj aduvin, idha waka fil ina, gusile seba meratin bade i haraki mafihi. Svi dijelovi psa, njegova ruka ili njegov rep ili njegova noga ili bilo koji dio njegovog tijela. Kada upadne u posudu sa vodom, morat će dakle da se opere sedam puta i obavezo je, dakle, prosuti tu vodu. Obaveza je prosuti tu vodu iz posude nam. A zatim kaže uh, Ustaz Tabara fi kitab, dakle u svojoj knjizi Ruhu din al-Islami, dakle Ruh din al-Islami, u min hikam al-Islam, le wakajatu abdani takriruhu bi neđasati al-kelb. Od, dakle, mudrosti Islama jeste čuvanje, dakle, ili štićenje tijela od prljavštine psa. I ovo je jedna od muđiza, dakle, naučna muđiza Islama sa kojom je Islam pretek pretekao nauku. Dakle, današnju nauku je islam pretekao. Dakle, u vremenu Allahov poslanik sveme niko nije znao da postoje u, tog psa, da postoje mikrobi, da postoje bakterije, da postoje teške bolesti i tako dalje, tako da i duševne i druge. Niko to da Saba nije znao. Njihovo je samo bilo da se šta da se pokoravaju. Međutim, kasnija nauka, dakle, kada su došli mikroskopi, šta ti ja znam, i kada su proverili šta je u, dakle, u pljuvačci jednog psa, otkrili su koliko je to, koliko je to opasno. Međutim, Islam ih je pretek, preteko s tim. Sa čim ih preteko? Sa objavom Allaha subhanahu wa ta'ala. Svatate ovo. I dakle, ovo nije samo jedan slučaj, već toga imaš koliko hoćeš la haule vela kuvete ila bila. Međutim, onaj koji ima razum, hamdulillah, onaj koji nema, ovo mu ništa ne koristi. La haule vela kuvete ila bila. Nam. Zatim kaže, fa innel kilab sabu bidudatin šeritije. U istinu psi, dakle, jedan od, od tih prljavština. Dakle, on ovdje spominje, kaže, etbete enel kilab tenkulu kethire min al amradi ila insan. Dakle, dokazano je da psi mnoge bolesti prenesu, dakle, prenesu na insana. Pa kaže, također pas je jedan od razloga zbog kojeg čovjek dobija duda šeritije, dakle onaj crv u, obliku trake. Dakle, ne znam kako se zove uglavnom, šerit je traka, samo da znate. Dud je crv, duda šeritije, dakle crv u obliku trake. Znate, sigurno ste to vidjeli od onih parazita koje se pokazuju dakle na televiziji i tako dalje i tako dalje. Bare fikum. insani u tusibuhu bi dakle koju može dakle da prenese pas na čovjeka ili druge i tekako teške i opasne bolesti. Nam. Kad tesilu ila haddi al udvani ala hayati. Dakle, dođu, dakle, ima bolesti koje dolaze na, dakle, do tog stepena da čovjek, dakle, u pitanju mu život, ne može da pretekne. Satate ovo barek, kao besnilo, na primjer, onaj pseća, kako se kaže to, bjesnilo pseća, jel da? Alas, gotov si. La haula vela kuvete, illa bila nam. Zatim kaže, wa kad tebete enne džemije, eđnasi il kilab, la teslemu min, min al isaba bi hadihi didane širitije. I također je dokazano da nijedna, dakle, vrsta neđaseta koja potiče od psa, bez obzira da li se radilo o njegovoj pljuvačci ili nečemu drugome, dokazano je da nije, nijedno od ovih stvari nije sačuvato, dakle, od ovih bolesti ili od ove vrste bolesti, a to je, dakle, ovaj, kako rekao ste vi, patličara, je tako, barek fikum. Fe jeđib ibaaduha an kulli ma lehu silatun min ma'kulil insani au mašrubihi. I zbog toga je obaveza udaliti psa od svega onoga, dakle, od svakog vrsta jela insana ili njegovog pića. Dakle, ako ti dođe tu, te počne ti, alas, la haule ila bila. I hamdula, s ovim se završava, dakle, vezano za ovaj hadis. Sljedeći hadis jeste deveti hadis, inša Allah, pokušat ćemo da malo ovdje skratimo, inša Allah, a to je hadis u Rebi Katade, Allahu anhu, ovo je deveti hadis, rekao smo, tako, nam, da je Allah poslanik sa sveme rekao za mačku, kada je upitan za mačku, za macu, jel, on je rekao, inneha lejset bineđis, ona nije prljava, mačka nije prljava, innema hije minet tawafine alejkum, već je ona od tawafina, tawafin je od riječi tawaf, tawaf je, dakle znate šta je tawaf, a tawaf Dakle, tavaf je kruženje ili obil, obilaženje oko nečega. A tawaf je onaj koji to radi. Ali u ovom slučaju tawaf u arapskom jeziku je sluga. Dakle, onaj koji je tu u kući, hadim, dakle koji radi tu. Jeste, on se okreće tu, dodirujete, do, dodirujete rukom i tako dalje. Dakle, on je stalno tu. Stalno se tu mota oko. Jeste, barek fikum. Također, Allah posljedno kaže za nju, inema hije minet alejkum. Ona je od tih tawafina, dakle ona se stalno mota tu. Stalno je tu, svatate. Nije ona, nije ona ona prljava. Dakle, ahređehu arba, dakle četvorica, prenose ovaj, ovaj hadis. Što se tiče ovog hadisa, on je sahih. Imam el Buhari ga proglasio sahihom i u Kajli i kutni i, ka, i kaže Tirmizi u njemu has, uh, hadisun Hasenun sahih. Nam također ga prenosi Ibn Huzeima i Tirmizi Rahima ta'ala. Taj, šta možemo uzeti iz ovog hadisa? Dakle, mi smo preskočili govor oko njegovih različitih rivajeta i lanaca prenosilaca i to ćemo i u buduće raditi. Samo je bitno da spomenemo na početak da li se radi o hadisu koji je sahih ili se radi radi o hadisu koji je daif. Dakle, na, bude budeći doćemo do hadisa koje je sam Ibn Hajar, rahimahullah hadise koje ovdje prenosi, pa kaže on je daif, slabi hadis. Međutim, ocjena Ibn Hajara je neispravna, dakle u određenim hadisima. Pa kada kaže on daif, mi ćemo naći da je drugim lancima prenosilaca hadis ispravan. Taj, šta možemo uzeti iz ovog hadisa? Ona nije prljava, već je ona od onih dakle koji se tu motaju oko vas. Prva stvar jeste da mačka maca da nije prljava, je tako? Fela jenđus ma la mesethu fihi i neće se dakle isprljati ono što je mačka dotakla ili iz čega je ona popila ili pojela, polokala. Dakle, neće se to isprljati sa tim. Druga stvar, razlog zašto nije prljava, ennaha mine tawafin. Zašto? Zato što je ona od onih koji se stalno motaju tu. Subhanallah. Wa humul khadem alladine yakumune bi al mahdum. Dakle, to su, dakle, tawafin, dakle, to su oni sluge koji služe, dakle, ljudima, tako. Svatate, i ona u neku ruku, dakle, služi ljudima, tako. Pata miševe, jel? La haule wa rakujete ila bila. Fe hije ma an nasi fi menazilihim, ve inde awanihim, ve emtijatihim, fe la yumkinuhum et minha. Dakle, i ona je stalno tu sa ljudima u kući a? i dodiruje posude i dodiruje dakle one vrijedne stvari u kući i ne mogu oni mačke da se tek tako, da se kutarišu, da se spasu. I ovo je jasno, dakle, može čovjek da dokuči kako je stanje bilo tada. Svatate ovo, barek Allahu, fikum, nam. Iako kažemo da je danas nama moguće da se njih i taraksimo, opet ovaj propis ostaje onaka kakav je Allah ko se sve spomenuo. Svatate, barek Allahu, fikum, nam. Zatim kaže treća stvar, ovaj hadis i hadis hadisi slično ovome, jesu dokaz za dakle veliko šerijetsko pravilo, odnosno fiksko pravilo o kojima smo govorili, el mešekatu teđlibu sir, poteškoće za sobom povlači olakšicu. Jer ona je stalno tu, kako ćeš da je se, da je se otaraksiš, svatate ovo barekallahu fikum. Nam, fe umum el balwa biha džale ma telamesehu l'hirra tahiren wa in rotaben. Dakle, to je jedan dio ljudskog života, kažem, tako da mačka, ako dotakne nešto, makar bilo mokro, dakle, vlažno, mlijeko ili voda, da se, da sa tim ne postaje prljavo. Nam. Četvrta stvar, yukasu ala l'hirra kullu ma šabehaha min el Kijasom, dakle analogijom, daćemo isti propis mačke svakoj drugoj životinji koja je, dakle, na njenom stepenu, pa makar i ona bila muharrema koja je mačka. Da li je haram mačka da se jede? Sigurno, mačka je haram da se jede, bare fikum. Međutim, svaka druga životinja koja je na njenom stepenu, koja je stalno tu, ne može da se kutarišeš njih, daje se, daje se isti propis. Nam, walakinnaha elifa, ted'u elhađa ila istijemaliha i dakle radi se o nekoj životinji koja je pitoma ili se radi o životinji koju si dakle moraš da je koristiš, trebati poput magarca ili mazge za koju znamo da je prljava i nije dozvoljeno da se jede. Dakle, haram je da se jede šta? Mazga ili šta? Ili magarac. Ali ti treba za korištenje. Ako se isto ovo desi, dakle od ove životinje, dakle šta? Ona, ona ne prlja jer je ona isto stalno tu. Eu, la yumkinu tehrizu minhu kel Ili ne može čovjek da ga se spasi ili ste poput od miša. Svatate. Jel miš Muharrem? Jeste, miš je haram da se jede. Muharrem zabranjen da se jede. La haule kuvete Dakle, miš je zabranjen da se jede. Međutim, ne možeš miša ti te kako da se spasiš. I on stalo tu trče po kući. I sad, na primjer, šta ti ja znam, ako upadne, ako upadne u vodu, pa se udavi, onda je on sav neđis i onda je i voda prljava. Međutim, ako on samo tu pretrči ili prođe, ili dotakne ili njanjuši, to ne, bez obzira, bez obzira, dakle u ovom slučaju ima isti, ima isti propis kao i mačka. Svatate, dakle da miš pretrči preko brašna, na primjer, to brašno ne biva prljavim ili popije od, od nekle ili međutim ako upadne i udavi se, onda ima onda ima drugi drugi propis. La haule vela illa billah. Dakle ovo ste shvatili. Nam. Peta stvar. La haule vela kuvete illa billah. wa wa ja'alu وغيرهم ma kana bi qadri khalqati al hirra Dakle učenjaci Hanbelijskog mezheba i drugi drugi mimo njih su ovaj propis dali svakoj životinji koja je dakle na obliku u obliku mačke, koja je poput mačke ili je manja od nje, dakle od životinja koje su dakle haram da se jedu, tako bare fikum. I također ptice koje su haram da se jedu, kao na primjer vrana. Staviš nešto na prozor i vrana dođe i počne tu da kljuca ili da gazi, to se šta? Ne biva prljavo, iako znamo da je vrana haram. La haula vela ila Dakle, dozvoljeno je također, dakle ove životinje koje su stalno tu, dozvoljeno je šta? Da se dotakne nije dakle prljavo da se dotakne i tako dalje. Kao na primjer da pomiluješ da pomiluješ mačku, je tako? Barek fikum. Dakle propis ovih životinja jeste da su čiste, ali s tim da čovjek uzima obzir da su one haram da se jedu pa makar se i zaklale na halal način. One su one ostaju haram, ali vanštinski šta? Vanštinski su čiste jer su stalno, jer su stalno tu. Taj. Međutim, dakle ovo je stav koga Hambelija i drugi učenjaka, zatim onda šejh kaže, međutim ispravno je mišljenje da ovo ulaze sve životinje koje su dakle u stalnom dodiru sa insanom i čovjek ne može šta. Dakle, one su stalno tu. Svatate ovo bare kalofikum. Dakle, u ovo ulaze sve vrste životinja. Bez obzira da li bile velike ili bile male, odnosno manje od, od mačke, jel tako, bare kalofikum. I razlog, dakle, ovoga jeste inaha mine tawafina alejkum, one su od onih koji se motaju tu oko vas. Dakle, ako bilo koja živoverica ili šta ti ja znam neka druga životinja, ona stalno tu, ona ima isti, isti propis. Neko će reći, međutim, da li, zašto onda to ne važi za psa? Zašto? Jer je pro propis psa spomenut jasno u drugim hadisima. Svatate ovo barek Allahu Alhamdulillahi rabbil alemin. Šesta stvar, inaha lejset binajis ona nije prljava. Iz ovog dijela, dakle, govora Allahovog poslanika sveme shvatamo. odnosno ovo je dokaz da je mačka cijela čista, dakle da je cijela čista i da nije, da nije prljava, bez obzira da li se radilo o njenoj jel, jušci jel, ili se radilo o njenom tijelu. Taj. Neki učenjaci kažu, iz ovog hadisa se shvata da je samo, dakle, njena njuška je čista, ako bi polokala iz nekakve posude, međutim, sve ostalo je prljavo, međutim, Allah se rekao, inneha, ona, u istinu ona nije prljava, pa je rekao ona šta općenito barek Allahu fikum nam. Dakle ovo je hamdulillahi rabbil lalemin jasno. Taj sedma stvar kaže Ibn Abdul Ber Allah ta'ala. Fil hadithi delilun ala enne ma ubiha lena ittihaduhu fasu'ruhu tahir. Dakle iz ovog hadisa, dakle ovaj hadis je dokaz da sve ono što nam je dozvoljeno da imamo, da držimo, jel, od životinja, njegova pljuvačka je čista. Njegova pljuvačka je čista. Li ennehu mine tawafina alejna, jer se radi o životinji koja se stalno oko nas mota e, Wa ma'na tawafina alejna alledine judahilunena wa juhalitunaha. A značenje ovog tawafine koji se motaju oko nas jeste ulaze kod nas, dakle, u sobe, u prostorije i, dakle, miješaju se s nama. Svatate ovo, barek Nam, taj. I posljednja stvar dakle na što ukazuje ovaj hadis jeste da je propisano kloniti se svih vrsta neđaseta. Dakle, propisano je, ovaj hadis ukazuje, sam ovaj hadis ukazuje da je propisano da se čovjek kloni svake vrste neđaseta. La haule vela kuvete illa billah. Taib, wa iza da'at il hađa, evi darura ila mulamesetiha, fe jeđibu etenezuhe minha. Međutim, ako darura, nužda ili hađa ili potreba, ako si prinuđen, dakle, da dotakneš ili da otkloniš tu prljavštinu, obaveza ti je da otkloniš. Dakle, obaveza ti je da otkloniš, šta smo rekli? Hadis ukazuje na to da ti je obaveza da se kloniš prljavština, neđaseta. Međutim, ako si prinuđen da je otkloniš, onda ti je obaveza da je otkloniš, pa makar moro i da je dotakneš. Satate, na prvo mjestu kažemo obaveza ti je da se kloniš. Ne smiješ da je diraš, nikako, neđaset. Međutim, ako je potreba da ga otkloniš, onda u ovom slučaju moraš da ga otkloniš, pa makar ga i dotakao. Onda ovdje navodi primjer pa kaže وَذَلِكَ kel istinđa bijedil jusra kao što je čišćenje lijevom rukom od, od velike ili male nužde. Dakle, obaveza ti je da se kloniš. Međutim, kada dođe potreba, onda moraš da otkloniš pa makar i koristio šta? Ruku. Svatate ovo barek Allahu fikum. Wal izaletu el enđas wal agdari biha ili otklanjanje dru, drugih, dakle, neđaseta ili prljavština, dakle, šta? Rukom. Svatate ovo barek Allahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taj. Da vas Allah nagradi za slušanje. Molim Allah da معك يا أغلى الناس تعاتبنا بكل احساس يا أغلى الناس تعاتبنا بكل احساس بنينا حبنا من ساس على دين وإيمان بنينا حبنا من ساس على دين وإيمان مثل ما قال دعينا رسول الخير هدينا جسد واحد كالبنيان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تصافينا وصرنا أخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان ولا نسمع لواشي كلام ولا نعرف عتب وملام ونمشي دربنا بسلام على دين وإيمان هو هو هو ولا نسمع لواشي كلام ولا نعرف عتب وملام ونمشي دربنا بسلام على دين وإيمان مثل ما قال دعينا رسول الخير هدينا جسد واحد كالبنيان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تصافينا وصرنا أخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تعلمنا العفو يا رب تعلمنا العفو رب حملنا الخير وسط القلب حملنا الخير وسط القلب مشينا أحباب نفس الدرب مشينا أحباب نفس الدرب على دين وإيمان تعلمنا العفو يا رب حملنا الخير وسط القلب مشينا أحباب نفس الدرب على دين تصافينا مثل ما قال واحد كالبنيان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تصافينا وتعاتبنا وفي آخر مرة تجمعنا تصافينا وتعاتبنا وفي آخر مرة تجمعنا مشاك الحق دوا دوان مشاك الحق دوا دوان حاشاك الحقد دوا صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا تعاهدنا على الإيمان